And the girls are to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du Dantza bet izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, Baungi etorriak gure garko kultur atalonetara. Gaur Atlantikaldia deitzen den festival baten inguruko argibideak bilduko ditugu. Iragan ostiralean miarritzeko itxas museoan aurkeztu baitzuten irailaren emezortzitik ogoita batera errenterian ospatuko den Atlantikaldia izeneko festivala. Atlantikoko herrien musika eta kultura jaialdiaren lehenengo edizio ospatuko dute, eta guk setasun guztiak bilduko ditugu Julen Mendoza alkataren eskutik. Kultur alea. Julen Mendoza, errenteriako alkata gaixo. Bai, gaixo gaur Atlantikaldia festivala aurkeztu duzue, lehen aldia da, e, alako festival bat antolatze duzuela, errenterian iragango dena, e, irailaren emezortziti kaintzina, errenterian iragango den festival bat aurkeztu duzue, miarritzen, zergatik? Bueno, uste bueno, festivalaren arrazoia da Atlantikoen e, herrien topagune bat e, izateka, bertako kultura eta musikaren topagune bat e, izatea eta zalantzari gabe, e, bueno, guk egiten dugun ariketa da, gure memoria historikoaren berreskura bat egin behar dugula, e, iraganean beste herriekiko genituen erlazioiek itxasoren bitartez berreskuratu behar ditugula modu natural batean, Eta nola ez, eh, gure kosta, Euskal Herriko kosta oso gertu dagoen kosta bat da, agian e, mugabatek banatzen duena, eta baina usten gainuela zen importantea zela hemen orkestea e, lotura handiak ditugulako bai iparraldean edo bai hegoaldean e, horrelako kon, gai batean ni gustet e, eh, bueno, e, interesantea delako ba bueno holako ezagutza bat izateko iparraldetik ere e, musika eta kulturen arteko ez, enkontru bat izan nahi duen festival bat da? Bai, horrela da, azkenean, e, bueno, nik uste, protagonimo berezi bat musikak izango dela, hori horrela esan da, bereziki naziarteko taldeak ekartzen ditugulako, ba hor izango dira Quebeceko talde bat, de Tam Santan, e, de Bon Men Irlandako talde bat, Carla Pires Portugaleko taldea, e, bidaia ere eh, Ipar Euskal Herriko e, taldea ere bertan izango da eta gero Marrokoseko Jamatxa de Fez eh, taldea Parisko DJ batekin DJ klikekin egite duten espektakuloa horrek protagonismo berezi bat izango gora parte gure eh, talde lokalak ere izango ditugu Euskal Herriko taldeak ere bertan izango dira e, eta gero gainontzekoan ere gain e, eh, bon ere bertan izango da erakusketak eta gainerakoak ez helburua da pixkat kulturen topagune bat izatea eta itsasoak protagonismo eh, berezi bat izatea bereziki e, momentu honetan ez momentu hauetan nun e, bizitzen ari garena da bizka bat globalizazioa bai ezkar ezagutza ekartzen du ba, agian identitatean e, galtze bat ere badakar ordun e, bizkat eraikitze aldera beste beste modu batean ulertzeko e, erlazio kultural horiek ustegu garrantzitsua izan daitekeela. Errenterian irango dira itzordu guziak, e, eta zuen asmoa da pikin bat e, inguruko herritako biztanlegoa ere erakartzea, azken finean e, denon e, ba, historia zari bai gara, eta elkar gurutzatza hortan, elkar ezagutza hortan denon e, egin beharra baita. Bai, egia da lehen edizioa dela, lehen edizioa beti ekartzen duena da ezagutza gutxiago izan dezakela, E, Baina, bueno, guk eh, gure helburuak eh, markatu ditugu, eta azkenean da kalidatezko e, jaialdi bat egitea, eta ba, bueno, gutxienez mugimendu bat bai egotea ondoko herrietatik ere ez. Ezagutza horre hori garrantzitsua da, E, askotan oso kilometro gutxietara oso gutxi ezagutzen gara ere eta usten dugu ere importante dela ondoko herrietatik erakartzea beste batzuetan ere guri tokatuko zaigun bezala beste herrietara e, jutea Musikak izango du garrantzia esan duzu artisa batzoka ere egongo dela, e, besterik mintzaldi erakusketak ere izango dira? Bai, hor hitzaldiak eh, izango dira, itsasorekin zer dutenak, eh, erakusketak eh, izango dira, aurrentzako erakusketak eta jolasak ere izango dira. Albaola bertan izan Albaola da Nau San Juan proiektua, Donostia 2016 bertan ere da bilena gurekin ere dago Donostia 2016 eta bertan mm, bueno, mm, itsas e, itxasontzi bat aurkitua zen han e, terranoan eta horren replika bat e, egiten ari dira e, eskala berdinean eta horren pieza batzuk egingo dira gure herrian ere bueno, gauza nahiko izango dira e, herriko eta marrera gile inguruk parte hartu dute mm, beraiek bere berea jartzen ari dira e, abes eta bar e, agendak berroi eta marrekitaldi inguru ditu duen e, gauza asko dugu bai. Berroi eta marrekitaldi ezagutxi, izango direnak aste bukaera honetan eta dena doainik. Dena doainik, bai, e, usten zen, importanta zela jende guziak eh, entzuteko aukera hori izatea, konpartitzeko aukera hori izatea, eta printzipio sorten dena doainik e, eh, ikusi dugu e, interesantagoa zela dela doainik egitea. Informazio eskuratzeko badago egune berezirik? Bai, atlantikaldia.com webunea dago, bertan edo informazio egongo da, eta gero ba bueno, e, sareetan, sare sozialetan eta bar eh, honen inguruko informazioa badago eta e, baita ere ba, gure asmoa da ba e, miarritzen bertan ere horrelako informazioa ere agenda bera ere paperean izatea. Ba guztienekin geratzen gara, esker mila. Ba, eskerik asko. Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo Es que nos hacíamos antes todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los que siempre sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turno? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay van cambiando. te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que Datoren irailaren hogeiean, amekak bere denboralia biatzea ospatzen du. Itxasun! Egun guzian, zirko, antzerki eta dantza ikusgarriak kiturik. Pilota plazaren inguruan! Goizeko sortiak terdietan, delako fuyuen ezagutzeko ibilaldi ikusgarria. Eta batzeko, 0 bos, bos behatzi, bos bos, bos sortzi, lau iru! Agatxaldean iruetari goiti, mota guzietako zirkoa, Cecil Metral, Helmut von Karklas, Kalabreski eta De Sanverdolekin, Dantza, Pernet Kompaniarekin, Antzerkia, Puding Teatrekin, eta musika, Ondoetoarekin, Informazio gehiagoren dako, Ameka biztan dena. Kultur Alea Ba, literaturaren bueltan, orain gontan, unai bilena idazlarekin mintzatuko gara, amazazpi garren igartza saria irabazi berri baitu esan, amazazpi urte betetzen dituela, elkar argitaletxeak behasaingo udalak eta kaf enpresak idazle gazteak laguntzeko antolatzen duten beka honek, Eta deialdi honetan, hogeita bi proiektu aurkeztu badira, hau txaietatik izeneko elaberria izan da bukaeran irabazle, ala erabaki baitute, epaile ikusue alberdik, igor restankonak eta danele sarri ugarte epaimaikide gain zuzen. 6.000 euroko diru laguntza lortu eta lana argitaratzeko konpromisoa ere dakartza beka honek eta irabazlarekin bada mintzatuko gara. Unai bilena, kaixo egunon? Kaixo egunon esango gu Carmele Jaio Usue Alberdi edo Eider Rodriguez bezalako idazlek eh, irabazi izan dutela orain arte gartza saria zer eragiten dizu horrek zuri? Eragiten baizu. zu? Eh, horrek eragiten dit ba, bueno, ba, nire kasuan ni ontsu bertan irabazi dut eta urte bete dakat eh, aurretik novela amaitzeko eta ba Bada, modu batian, olako erantzunkizuna, ez, e, aurreko irabazliek eukiduten maila hori eustekua. Industria ingenieria zarazta? Bai, bai, ikasketaz, industria ingenieria naiz, baina eta industrian e, lan egin dut, energia berrizta garri alorrian, baina duela urte batzuk e, globalizazio eta garapenaren guruko master bat inuan, eta egun gaur egun e, garapenerako lehak arluan, lan itxen dut. Eta gaur egun Alemanian zaude? ontsi bertan, oin momentuan bilbo nago. E, torri nintzalako, e, saribanaketara, saribaneketarako, behar zen egon hastian, pasadan aztian, elgoi barren pasa ditut pare bat egun, Bilbora etorri naiz, e, ba hemengo lagun batzukin eta gotera, baina berriz ere Alemaniara bultatu bia naiz, e, bertako doktoregoko estantzia amaitzen. Bilbora etorria beraz e, saria jasotzera, esan duzu oraindik e, lana bukatzeko baduzula denbora, beka honi esker kalaratuko baituzu ba, elaberria. E, nola sartu zara literatur mundu hontan? E, zerk eragin dizu urratsori ematea? Ba, egize esan, inikitatzio oso, txikitatik idatzi dut, eta, eta sartu baino, momentu jakin batian urten indintzen, ez? Igual sarteko aukerian akarian, zenik ba, e, institutu garaian, e, lehiaketetan eta ibili eta bueno, e, Eusko Jorbaritzako urruzu noira bazituan, urte batzutan, eta idazten nuan, eta gaina jendeak asko animatzen zian ba, hortan jarraitzeko, baina bueno, nik industrien jenditzaik hasi nahi nuan, eta zintzitatik jun eta universidadeko garaian, ba, pixkat e, aparte bezala laganuan, naiz eta idazten beti jarraitzu izan deten, e, hasiera baten, balgoibarko ba, literatur taldean, e, bitxartez eta eta goibarko barren aztekarizan kolaboratzen eta gero niretzako. E, noan e, ezer publikatzen, baina idatzi, urte guzti hauetan idatzi dut. Eta gauza da, ba, pare bat urte ba, nauan idaztenuan nuan, baina sekula e, denpora nahikorik edo ogo edo nuan topatzen momentua eta indala pare bat urte ba, hemen Bilbon apunta dut nintzen, gaur Bilbon bitzen eta apunta dut nintzen literatur e, sorkuntza tailer batera, eta horren bitartez ba, berriz ere hasi nintzen idazten eta eta horria baju nintzen e, eleberria garate, garatzeko ideia ba, ba, daia zer hartzen eta orduan ba, horrekin nion berriz ere idaztia. Esan dugu e, hau eh, izena duela, e, idazten ari zaren, bukatzen ari zaren elaberriak. lagun e, aurkezen dituzu elaberriuntan, Oier eta Ander, eta ogoita mairu urte dituen Anderrek e, den eskizofrenia eta drogen menpekotasuna da nolabait e, gai nagusi. Bai, e, gai nagusia da Anderren, Anderren e, historia, ez? Anderren bizitza. Orduan Anderrek e, pairatzen du, gaixotasun e, duala pairatzen du eta oraindela ba 8 urte gaixotu sanetik, ba prozesu gora beratxu bat e, ba, jasandu, psikiatrikoan egunda, eta orduan ba, berriz ere kalera atera eta bizitza berrekin bia duan ba, azten da e, novela. Orduan atzeraka e, jauzi ginez da ba, bere alzaro, nera bezaro, eta, eta gaur egun arteko historiak kontatzen. Zuk diozu, belaunaldi baten erretratua ere baden egoera bat islatzen duzula, eta nola bait, elaberri honen bidez, gaitz mentalen aurrean daukagun jarrera e, ere salatu nahi izan duzula? Bai, bai, ala da, ze, ni hasi naiz e, idazten, ba, idazteko guanak alako, ez, baina baitxa historio jakin hori kontatzeko beharrak bultzatuta. Nik e, oso bertutik ezagutzen duten e, pertsona baten kasuan oinarritzen naiz, ez da pertsona bakarra kasu gehiago ezagutzen dut, baina bueno, da, kasu bat oso oso bertutik e, baikutzen hauena, eta, eta horren bitxartez, eta, eta ba, pertsona horren e, e, gaixotasuna e, eta gaixotasun horrekiko ba, inguruan gaudenek eta, gizarteak bueno, orokorrian dakagun e, eh, jarra ikusitxak, ikustiak ere indau ne, ba, ba, aznartarazi, e, duda asko eta eta bueno ta bai ta arazo askoia aurre egin behar ez? Eta pentsaraztia eta pixka ba hori islatu nahi dut eta konpartitzu nahi dut. Orain e, bukatzen ari zara, noizko espero duzu e, plazaratzea? Ba, nik daki dala urte betiko tia dau amaitzeko eta uste beti izate da hola, ez da aurreratzen normalian, orduan urte betiko tian eh, novelaren idatzia, preste ondia da, eta gero zuzenketak eta datoz, eta izango ditzake, dinia ko aziedarako, e, eh, lehenko ikuste, urtarria, urtarria martzua, ba, kaleratuko dan data. Ba, unai bilena horren esperoan geratuko gara, 2008an eh, zure liburua eskutartean, ba, ikusiko, gu, agian eh, bide bat ireki besterik ez baita egin, ez, zela berri honekin eta jala izatia espero. Jala izatia espero eta, eta, eta ondo amaitxu alizatia eta ganora eskolan bat izatia espero. Ba, eskerrik asko gure dei hartu izan nahi. Eskerrik asko zuei. Eskerrik Baunai bilena igartza saria irabazi duen gaztearekin mintzatu gara gaur zabal eta aprobetxatu nahiko genuke esateko ere gaztelumak Ipar Euskal Herriko gazteak euskara zidaztera bultzatzen duen momentutik zortzigarren deialdia ere abian jarri duela. Bertan parte hartzeko EPA, gogon hartu hurriaren amazazpian bukatzen dela, eta ala, epaimaiak hautatuko duen elaberriak, ba, iru mila euro jasoko ditu. Seetasunak nahi badituzue, araudiak zeintzuk diren jakiteko www.ekoitzairualdiz.eke.org webunean aurkitu izango duzu eguzi. Babesterik ez, niraldetik entzule. Bihar arte eta bi bitartzen ongizan. Aio. Neukan guzti amets bat, amets bat. Beti egoten nintzen Haren bizitan zai Haren bizitan zai tight now. lots of smear to me. Need you with my darling alas, isan. Bidea hartzen da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai. izan naiz.